بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم inamsabih kumtakasa Mwenyezi Mungu kila kiliomo ndani ya mbingu na ardhi na yeye ndiye mwenye nguvu mwenye hikma له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير yeye ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi anahuisha na anafisha na yeye ni mwenye uweza wa kila kitu huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim Yeye ndiye wa mwanzo na ndiye wa mwisho. Naye ndiye wa dhahir na wasiri. Naye ndiye mjuzi wa kila kitu. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير Yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi katika siku sita. Kisha akakaa vyema juu ya enzi. Anayajua yanayoingia katika ardhi na yanayotoka humo. na yanayoteremka kutoka mbinguni na yanayopanda humo naye yu pamoja nanyi popote mlipo na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona mnayoyatenda lahu mulku samawati wal ard wa ila Allahi turja'u al umur ufalme wa mbingu na ardhi ni wake na mambo yote yanarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور Anaingiza usiku katika mchana na anaingiza mchana katika usiku. Na yeye ni mwenye kuyajua yaliyomo vifuani. امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير مؤمنين من Mungu na na toeni katika alivyokufanyeni nyinyi kuwa ni waangalizi wake. Basi walioamini miongoni mwenu na wakatoa wana malipo makubwa. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين na mna nini hata hamumuamini Mwenyezi Mungu na hali mtume anakuiteni kumwamini Mola wenu mlezi naye amekwisha chukua ahadi yenu ikiwa nyinyi ni waumini. Huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinatin liyukhrijakum min dhulumati ila nur وان الله بكم لرءوف رحيم Yeye ndiye anemteremshia mja wake aya zinazobainisha wazi ili akutoeni gizani muingie kwenye nuru. Na hakika Mwenyezi Mungu kwenu ni mpole mwenye kurehemu. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى Wallahu bima ta'maluna khabir. Namna nini hata hamtoi katika njia Mwenyezi Mungu na hali urithi wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu hawawisawa miongoni mwenu wenye kutoa kabla ya ushindi na wakapigana vita. Hao wana daraja kubwa zaidi kuliko wale ambao waliotoa baadaye na wakapigana. Na wote hao Mwenyezi Mungu amewaahidi wema na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratul Hadid imeteremka Madina Sura hii imeanzia kwa kueleza kwamba wote walioko mbinguni na katika ardhi wamemsabihi na kumtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu na kila kisichokuwa laiki naye. Kisha ikafuatiliza hayo kwa kuelekeana na kusabihi huko ufalme wa mbingu na ardhi na kuvizunguka vyote hivyo na kuviendesha. Kisha sura ikaamrisha imani ya Mwenyezi Mungu na kutoa katika njia yake na ikabainisha hitilafu za daraja za kutoa kwa mujibu wa kuhitalifiana haja ziliyopo na dharura zake. Kisha ikaeleza sura ya waumini siku ya kiyama inavyotangulia nuru yao mbele yao na pembezoni mwao na sura ya wanafiki wanavyowaomba waumini wawangojee ili nao wapate mwangaza kutokana na nuru yao na baina yao umesimamishwa ukuta wenye mlango ndani yake ipo rehma na nje yake upande wa mbele yake ni adhabu na sura ikaingia baada ya hayo kuwahimiza waumini wanyenyekee kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na haki aliyoiteremsha na inawaonyesha vyeo vya wanaosadiki wanaume na wanawake mbele ya Mola wao mlezi na mwisho wa makafiri wanaokadhibisha ni katika jahannam na inapiga mifano ya udhalili wa dunia na hizo starehe zake na ukubwa wa akhera na neema na adhabu zilioko huko. Na sura inataka watu wawanie kushindania maghfira kwa Mwenyezi Mungu na inazituza nafsi kwamba kila kinachomsibu mtu ikiwa kheri au shari kimeandikwa katika kitabu kilichoko kwa Mwenyezi Mungu ili nyoyo zinyenyekee kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu. Kisha ikasimulia habari za kuwatuma mitume na kuwafuatiliza mmoja baada ya mmoja wakipewa nguvu kwa hoja na vitabu na njia za nguvu na vitendo ili watu wasimamishe waadilifu. Kisha aya ikahitimisha kwa kuwaita waumini mche Mungu na ikawaahidi kuwa watapewa rehma maradufu na watafanywa hisani ya kufadhiliwa ambayo hapana mwenye kuiweza hata kidogo ila Mwenyezi Mungu. Kwani hakika fadhila zote zimo katika mkono wa Mwenyezi Mungu umpa amtakaye na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye fadhila kuu. Mwenyezi Mungu mtukufu anatakaswa na kila kiliomo katika mbingu na ardhi, tangu watu na wanyama na hata vitu visio na roho. Na yeye ndiye mwenye nguvu anayeendesha mambo yote kwa mujibu wa hikma yake. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu, sio mwinginewe. Yeye huyasarifu wapendavyo yote yaliyomo humo. Yeye ndiye mwenye kuhuisha na kufisha na kwa kila kitu yeye ndiye mwenye uweza uliotimia. Yeye alikuwapo kabla ya kila kitu na tabaki baada ya kutoweka kila kitu. Yeye ndiye aliyedhahiri, anaonekana katika kila kitu. Kwani kila kitu ni ishara yake. Na yeye ndiye wa ndani ambaye hawezi kueleweka kwa macho. Na yeye ni mwenye kutimia ujuzi wake kwa kila kitu kilicho dhahiri na kilichofichikana. Yeye, ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi na viliomo kati yao kwa siku sita. Kisha akakalia arshi, yani kiti chake cha enzi, akiangalia ufalme wake. Anajua kila kinachoghibu katika ardhi na kinachotoka humo, na kila kinachoteremka kutoka mbinguni na kinachopanda kwendea huko. Na yeye ni mwenye kukujueni, anayajua vyema mambo yenu popote pale mlipo. Na mwenyezi mungu ni mwenye kuyaona miatendayo, anayajua vilivyo, wala kifichiki kitu kwake. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa mwenyezi mungu peke yake. Na kwake yeye mtukufu ndiye mambo ya viumbe vyake yanarejeshwa na kwake ndiko kukushia mwisho wao. Yeye huziingiza saa za usiku katika mchana na huziingiza saa za mchana katika usiku. Kwa hivyo hupatikana kutilafu katika urefu wao na yeye ndiye mjuzi wa wahifadhiwa na vifua na yanadhamiriwa na nyoyo. Msadikini Mwenyezi Mungu na mtume wake na mtoe katika sabili la njia ya Mwenyezi Mungu katika mali yaliyokujalieni Mwenyezi Mungu nyinyi kuwa ni waangalizi katika matumizi yake. Basi hao wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake miongoni mwenu na wakatoa katika livyowapo uangalizi juu yake watapata kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hayo malipo makubwa. Na kwa nini hamumwamini Mwenyezi Mungu na hali mtume anakutakeni mumwamini Mola wenu mlezi na anakuhimizeni kwa hayo. Na Mwenyezi Mungu kashachukua agano lenu la imani kabla yake. Kama kweli mnaitaka imani basi hoja zake zimekwisha thibiti. Yeye ndiye anayemteremshia mtume wake aya za Qur'ani zilizo wazi ili akutoweni kwenye upotovu mwende kwenye uongofu. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa upole kwenu, mkonjofu wa rehema. Na limekupateni nini hata hamtowi kwa ajili ya njia Mwenyezi Mungu katika mali yenu? Na hali Mwenyezi Mungu ndiye wa kurithi mbingu na ardhi. Yeye atarithi kila kiliomo humo, wala hatabakia yote mwenye chochote humo. Hawawi sawa kwa cheo na malipo kati yenu, mwenye kutoa kabla ya kutekwa maka na akapigana vita, na Uislamu unahitaji wa kuunga mkono na kutilia nguvu. Hao waliotoa na wakapigana kabla ya ushindi, wana cheo cha juu zaidi kuliko waliotoa baada ya ushindi, yaani kutekwa maka, na wakapigana na makundi yote mawili hayo Mwenyezi Mungu ameahidi kuwapa malipo mema juu ya kutanifiana vyao vyao. Na Mwenyezi Mungu anazo habari za yote miatendayo Kwa hivyo atamlipa kila mmoja kwa anavyostahiki.